Brr. Yo hago lo que me da la gana, te la bicho. Eh? Uy, Brr. yo estaba encerrado en una celda, celda. Por eso no espero que el tiempo vuelva. Y eso en todos lados, baby, no te muela Por eso yo no espero que me entiendan. Porque está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo. ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, esta cabrón ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, esta cabrón ser yo. Ay, tú quieres ser yo, yo lo sé. Que tú puedas, mm, no lo sé. Ay, a mí fue que Dios me bendijo. Mi camino yo lo elijo, como yo quiera. Los reyes de la nueva era. La Lamborghini en la cochera. Salí el jet directo desde la nevera. La envidia mata el corazón. Sufren de odio con admiración, yeah. Soy el mejor trapero, vivo en mi opinión. yo mismo hasta me cojo envidia, hasta este cabrón. Demuestra más respeto a mi colega. Yo no soy Don Omar, pero sé que todo lo pega. No quieren tumbar, Flow Mayweather en la vega. Y ustedes son los duros hasta que doble Ale llega. Está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, está cabrón ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, está cabrón ser yo. Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé. que tú puedas, mm, yo no sé, yo no sé. A mí fue que Dios me vendí cochera. Yo hago lo que me da la gana cuando quiera. Salir para el jet directo desde la nevera. Ay, yo me acostumbré a los flashes. Y a darle contra el piso triple H. Otro flow no creo que lo cache. Yo salgo y ninguno suena, son como la H. LeBron James, cabrón, yo juego todas las posiciones. Michael fue tirado pa' atrás nadando en mis millones. Que porque soy el mejor le doy cinco Tu baby está loca que yo le duña aquí. Los tengo sin anillo como yo le han hecho el Buckley. Soldado el Madison, cabrón, soldado el ir a millonaria, dime si estoy facturando. Ey, ustedes son flojas, está tuiteando. Se hacen los malotes y después los ves rezando. Pero estos PR, mamá, bicho, desde Bayamón, Orlando. Y dime quién me va a frontear. No, a me puedo retirar. Alcen su Grammy, dale, vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que está cabrón soy yo <laughs> Brr. Yeah, yeah, yeah Regaste la muerte hoy de cabrón hey, Bad Bunny baby Ba, ba, ba, ba, ba Bad Bunny baby Ba, ba, ba, ba, ba Seres como nosotros nacen cada 100 años Anuel Y ahora lo que me da muerte.